Gaurkoan salatzen duzu austura bat dirudienez eh, jakite eta berriko etxearekin? Bai, beraz, eh, dakizuen bezala, eh, jakite elkartea bo, sortu zen 2008an. E, etorkin gerozta gehiago iristen ziren bai honara. Eta hortik egitarrak mobilizatu ziren jakite elkartea sortzeko eta erriko etxeak eh, beraz prestatu zigun lehen lokala bat handik, barkatu. Um, Amasei, eh, kedo lezep zen baginen lokala bat, eh, laizter txiki egia izan zen, eta beraz pausa hemen prestatu ziguten. Beraz, orain egiten du uh, bi urte uh, ari girela uh, hemen, hemen pausan eta partaide gira, beraz, Bayonako Eriko Etxearekin eta Euskal Elkargoarekin. Beraz, ari gira denak elgarrekin hemen bat batera. Baina egia hilabeteak tentsioak, uh, tentsioak agertzen direla ekin. Gure proposamena asko ez dira onartuak, eksplikazio hori gabe. Baginen proiektua litzea, eh, diakiteko uh, osasuntzen troak bazuen euh, proiektua aditzea hemen metzen du mandekin, metzen du mandeko antena bat instalatzea hemen, eta horkinei uh, duintasunezko euh, tratamenduak ekartzeko, eta beraz proiektu hori euh, ez da onartua izan behiz ere, eta izan da guretzat, uh, guretzat gehiegi. Andorioz, erabaki duzu hor ustea, dira usten materiala? Orduan, Jakiteko eusasun eh, uh, zentroak eh, erabaki horren ondotik aukeratu du uh, pausatik ateratzea eta beraz gaur, gaur haien materiala ateratzea. Uh, Usasun zentroak erabaki hori hartu eta jakiteko uh, kontseilo administratibo elkartu da eta denek elgarrekin, hemen ari diren laguntzaile aktiboekin denek aukeratu dugu be, jakite pausatzik joatea eta beraz eh, eh, ekintzak uh, hemen digoitik kampoan eramanen ditugu. gero jakin behar da guretzat erabaki oso zaila izan dela, egiten du bi urte denak hemen ari girela aktiboki gauez egunez igandero opojetan energia eta, eta ekintza asko eraman ditugu, beraz guretzat erabaki oso zaila izan da eta uste denak emozio asko dugula, baina baldintza horretan ez egin gehiago segitzen al, eta beraz, uh, eh, ustut orain garaia dela eh, gurekintzak behitz pentsatzeko, pentsatzeko uh, eh, pausatik kanpo. Nahi du, jakite ez dela gehiago pausun aireko lanean edo? Hori da, jakite elkarteak, elkarte gisak segitzen du, denak egoten gira biziki motzi batuak eta eta uste dut justuki uh, behitz mobilizazio mugimendu hori izanen dela, beraz jakite elkarteak segitzen du baina pausatzi kanpo bai. Zerreska... Zigoitzi. duzu, behitz hemen egoera honetan lan egiteko, zer behar duzue? Uste dut eh, hor gure proiektua ez dela behitzonera etortzea. Horain eh, gure, gure proiektua da ekintzak eramatea pausatzi kanpo eta horretarako eh, laister um, asamblada bat eginen dugu denak elgarrekin eta kontseile administratiboarekin uh, aipatuko ditugu gurekin zabehiak eta Horra, ikusko dugu zer eta nola eraman, baina uh, eh, hemen dikampo izanen da orain digo bai.